بوك 2. 40. سورك سورك การสอบถามทาง спрашивать дорогу спрашивать дорогу ขอโทษค่ะ извините пожалуйста извините пожалуйста ช่วยดิฉันทีได้ไหมคะ Вы можете мне помочь? Вы можете мне помочь? แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะ Где здесь хороший ресторан? Где здесь хороший ресторан? เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะ Идите налево за угол. Идите налево, за угол. ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะ Потом пройдите немного прямо. Потом пройдите немного прямо. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ Потом пройдите сто метров направо. Потом пройдите сто метров направо. คุณสามารถไปด้วยรถเมย์ก็ได้ Вы также можете сесть на автобус. Вы также можете сесть на автобус. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ Вы также можете сесть на трамвай. Вы также можете сесть на трамвай. คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ Вы также можете просто ехать за мной следом. Вы также можете просто ехать за мной следом. ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะ Как мне попасть на футбольный стадион? Как мне попасть на футбольный стадион? ข้ามสะพานไปค่ะ Перейдите через мост. Перейдите через мост. ลอดอุโมงค์ไปค่ะ Езжайте через туннель. Езжайте через туннель. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ Езжайте до третьего светофора. Езжайте до третьего светофора. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะ После этого поверните направо при первой возможности. После этого поверните направо при первой возможности. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆ Потом езжайте прямо через следующий перекресток. Потом езжайте прямо через следующий перекресток. ขอโทษค่ะ ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Извините, как мне попасть в аэропорт? Извините, как мне попасть в аэропорт? วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดิน Лучше сядьте на метро. Лучше сядьте на метро. ออกที่สถานีสุดท้าย